Martxoak amazazpi gaur eta amazazpi untan, amazazpi garen egunean dira. Amazazpi egun jan gabe. Bon, gero horren entazie, normala da, ez dute jaten, espainak elgarren artean lotuak dituzte. Simpleki joshiak horratz batekin, zideia. Zideia. Behatzi dira Iraniako errefusiatuak, ekosituzie berdin, kaleko irian blokeatuak direnak, eta haien haua lotzea erabaki dutenak ekintza simplea, bortitza, bainan mezu argi bat ala ere pasatzen duena, haien ahotsak ez direla entzunak, haien egoerak ez direla kontutan hartuak haien manera dute, beraz hori erakusteko, Frantses gobernuak kale erriko txabol erria ustea suntsitu zerabeki duelarik berriz agertu dira prentxan beraz behatzi iraniak hauek ekintzaileak Bernard Kazuneven arabera, Frantziako barne ministroa dena bera, instrumentalizazio bat bada horren gibelean. Ez dute horiek haien kaguz egin ekintza hori, ezkertiak mugimenduak eta anarkistek dituzte pusatu ekintza horren egitea, manipulatuak dira. Juntzozoak dira, lere, eh? haien burua mintzeko hola, bo berdin maite dute ere, ez dakit, haien buruari min egitea, bat zuheri gustatzen zaie. Bo gero ez dut uste iranetik etorri diren kale arte olako zozokeri baten egitea, ez dira plazerendako txaboletan bizi, eh, naski, batzuek dioten bezala gure sosa lapurtzera dinak. Joango zintaizketea ziek, etxetiko oinez, hola, paf zuen aurra hartu, zaku bat, bizkar gainean, etxeko gauza urrutzi, errekak itxasok trabeskatu, errusiako muga arte joiteko adibidez, eta han zuen haua beraz horratz batekin lotu, piskat zinema egiteko. Baitak, baitak izi, han lana atxemaiten handuziela adibidez. Eh? Bestalde gaur, martxoak amazazpi, beste gai bat, hola, plaf, <laughs> du zeiten erdira, St. Patrick's Day. Garagardo edateko eguna, hiru ostotako trefla berdeak atera eta berdez jantzi. Eta sustut Irlandako musika gainean dantzatu. Hau baita egununek agertzen duen simbolika. Alta jatorrian ez da juntola esan Patricio delako hau, eh, bai Irlandetek gore, Irlandesek goresten duten santua da, baina niduriz estatu batuetan sortua eskoziara jatorriz, kolorea ere etzen berdea baizik eta urdina, eta edatearena gainera, pentsa katoliko batentzat, normalki ez da gara joberena katolikoentzat garizuma garaia baita, eta iduriz adibidez Irlandan, mila behatziun eta urte arte, Irlanda egun hortan debekatua zen ostatuen idekitzea, pentsa gaur ostatuak nola izango diren, segur zabal-zabalik izanen direna. Baina bo, eh, gu futitzen gira, eh, guk nahi dugu nahiten dugu, eta Irlandako egun hori ospatuko dugu, bederen paradaz baliatuz musika entzuteko. Eh, sare sozialetan ere ala ere azpimarratzenak azpimarratzeko, eh, gaina gusietan zela gaur, St. Patrick's Day, eta Belondreseko poliziak ere argazki bat eman du eh, bere Twitter konduaren bidez. Bi eskuburdin, bakizue, atxiloketen momentuan besoak edo eskuak horrekin lotzen dira, be bi eskun pare hartu eta lau ostoko trefla eder baten forma eman. Bon, irukoa da, eh, normalki, San Patrizio gunean, bena bo. Hori, eh, zuten jakiten al, bestenaz. Bestenaz, Patrick, aparte, gaur gasusa eta san guzien pesta da Euskal Egutegiana, beraz pestantzi edi. Moiran bezala, eh? Irlandar musika etzuteko parada ezin The Pogs taldea Dirty Old Town kantuarekin hitz eta putzeman kizunean. I my love by the gasworks wall. Dream the dream old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are proud. dirty old town. foggy wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Pogs taldea Dirty Old Town kantuarekin entzuten genuen. Bostak eta laur den dira eta bakizien ontzisten. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Laster gurekin Fred Beruet eta Jupiter John Euskal taldearen azken diskoa ipatuko dauku aurkeztuko eta entzunaraziko beraz. Eh, baina eh, lehenik eh, sare sozialetan ibiliko gira pixka bat eta Euskal sare sozialetan gaur e, traola bat nagusitzen da bereziki eme amazazpi altsa, eme amazazpi altsa, eh, berrietan aipatzen ginuen bezala, ikasle mugimenduen eh, protesta eguna zen gaur Euskal Herrian, Euskal Herriak ezkuntza sistema propioa behar duela aldarrikatzeko helburuarekin hainbat erritan beraz itzorduak antolatu zituzten, eredu Euskalduna, erritarra, askatzailea eta feminista galde egiten eh, dute, Euskal Herriko eragilea, beraz galde zuzena eta ezkuntzako komunitate osoari, besteak beste, beraz, donostia, bilbo, iruña, gazteiz, eta bai ere egin dira elkarretaratze eta protestak bai beraz uh, bereziki basoa euskaraz aldahi, ere gogoan zutela. aldiz beste gune batzuetan, uh, baionan ez bezala, bazterrak ez dira lasaiki egon. Uh, soinu hauek gazteizko karrikakoak eh, dira, girua berotu da herri batzuetan, gazteizen edota irunian bezala. Zazpia txiloketa izan dira gazteizen eta lau irunian, eta irudietan agertzen denaz ere ikasle batzu zaurituak odoletan agertzen dira. Eta behortarako ere uh, txiloketak eta uh, gertatutakoak salatzeko elkarretaratzeak deitzen dituzte ere sari horren salatzeko. Beste gaietan ere bideo bat ipatzekotan, eh, gerran aste guzian eh, be eh, sare sozialetan eta be webguneetan ere partekatua izan dena, berdin ikusia duzie diadanik, baina hau irudi aski itxusia dela egiten aldugu. Holandako futbol talde baten zaleak agertzen dira, Madrilgo plaza batean, gozuan, terrazan, garagardu eta kafiak edaten. Atletiko Madrid taldearen aurka, ari baitziren, eh, be, oian taldeko kideak, biztan horiek zaleak baitira. Eta terrazan baixoak edaten ari ziren, bainan sustut, uh, eh, diostetan eh, ari ziren, soriei edo oiluer uh, eh, hartua botatzen zaien bezala, tititititola eskale batzuei sosa botatzen aizan dira bideo ontan agertzen den bezala. ikusten duzi, beraz, uh, be, irriak, txaloak, oiuak, Eh, ole! Eh, Espainian baitira olako oioak ateratzen dituzte eta sustut eh, be irudian agertzen dena be, laro gehi bat pertsona dira hor terrazan jahirik oian taldearen uh, bizkar gainean dute gehienek eta batak bestea bezala egiten du azkenean trufatuz sosa botatzen dute eskean uh, ari diren bos pasei uh, emazteei eta be, emazteak beraz kurrika ari dira albezain fite dirua lujean biltzen Eta ala gertatzen da, gelditu da, uh, jende filmatzen egon dira, oiu batzu eh, gelditzeko eh, eta ez segitzeko, hola, diokoan erganez, asaldatuz pixka bat, eta azkenean poliziak gelditu du joko hori, iduriz, hausitegi, uh, Espainiako hausitegi nazionalak ere, hausitan uh, ezagiko ditu, sale hauek, bon, ez dakit segitzeko, baina uh, geholakoak gertatzen erik begipean, ez dakit hain jasangarriak diren, iruditan berba jendeaz dago hartzen, baina bo, usu gertatzen da ere, eh, talde efektuarekin, eh, batzuek beraz eh, jokoan ari besteen pobreziarekin, eta besteak ez menturatzen, be, ez nehor mugitzen azkenean, eta olako talde efektuaren jokoarekin. Hala, pref, hori ere ipatzekoa. Demista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Musikan aldiz, orain sartuko gira Fred Berroet Euskal Herrian geldituz. Hala da bai, gaur, irun aldera eramaten zaituztet, Jupiter Rion talearen eta metaforak greba egin zeben deitu bigarren diskoaren aipatzeko. Criterion 2006an enkartu zen. Hala ere, musikari hauek, haintzinetik ere bertze talde batzuetan ibiliak dira. Hala nola, Lixabo, Akauzazte eta Bukaera taldeetan adibidez. 2006an Playstone zenoko astelenak detu lehen diskoa bide huts disketxarekin atera ondoren, hemen dugu beren diskografiako bigarren lana. normala denez, disko berri honek lehen disko hartan hasitako bidea segitzen duela ejan daiteke. Baina bertan agertzen ziren ideiak eta esperimentazio guziak urgunago eraman dituztela iduritzen zait. Ale batetik, konponketa eta produkzio lan bikain bati esker, soinu sendoagoa lortu dute. Bertzetik, gure lagunek gauza bera bialdiz errepikatzia bat ere gustoko ez dutenez, soinua inistasun handia dugu ere hemen postpunk, jokabili, afrika ritmoak, rege eragina, horretarako soinu tresna desberdinak baliatu dituzte. Ala nola, teklatua, harmonika, txistua edo satanak kantu honetan entzun daitekeen albuka doinua adibidez. dibidez. Ahotsarekin egina izan den lana ere ikusgagia da. Eta agigagia da kantu begi hauetako egitmo desberdin horietara zoin egestasunarekin egokitzen den. Modu oroko batez, talearen oinagi egitmikoaren sendotasuna azpimagatu nahi nuke. Halabainan, bainan, diskontako soinuan gitarraparak protagonismo berezi preziagarria badu. Carlos Osinaak ederki baloretan ezartzen jakin duena. Eta bere aletik nolaz ez, Aida Torresek oraingoan ere gauza miresgarriak egiten ditu bere bateriarekin. kronika honen bukatzeko entzuleak, aipatu nahi nuke euskarri fisiko eder bat eskaintzeko egina izan den indarra. Binilo formatua otatuko duzuenek adibidez, musika honaz gozatzeaz gainoski, txinez obiektu ere jau kanen artean. Diskoa bera hori kolorekoa da, eta azala eta barneko diseinua Lamberto Perurenak egin egiazko arte obrak dira. Zinez, maila ontako disko batek merexi duen packaging eta diseinu lana beraz. Nere aletik, bertzerik ez orain goz. Aste hontako hortan uzen zaituztet, Jupiterri hon disko berritik, dizudan kantu honekin. taldearen azken diskoa hemen eh, bideutzen atxamaiten alko duziena beraz Fred Berruetek orkesturik mil esker zuri Laster, eh, hitz eta putz mankizunean, eh, eh, kasetariaren iritzia, bainat, lagurri lankideari itza eta ondotik gure gomitatxe txetxe izango da. Kop, hogeita bat aipatuko dugu, bai, abenduan zen, pasatua da, baina zerbaitetarako balio ote izan du gailur horrek, galdera hortik, abiatzeko elkarrizketa Laster, biak uh, mintzaldi bat emanen baitu, izan mondiolo zen, mintzaldi ez da baida bat eh, proposatuko dute kop eh, hogeita bataren ondotik eh, zer segida aldaketa klimatikoari begira hori aipatuko dugu laster momentuz bostak eta erdi uskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina Goizuntan Tarnose eta Bokaleko herriek zeltza altzairutegiari bi lamina gailuen eraikitzeko permisa izenpetu dakote, berroita marmiliun euroko investizamendua izanen da, zeltza enpresak Tarnose Bokale portu egian, berreunta hogoi enplegu sortzea pentsatzen du, alta, finantziak eta osoa ez du oraino atxemana. Zazpion bat lagun goizuntan oraino baionako kariketan berriz ere lankodiguaren erreforma salatzeko proietuaren ezestatzea galdegin dute. Bestalde ikaslea berzalek deiturik eguerditan ditan etxeparelize elgarreta atze bat egin dute baionako erriko etxaitzinean basoa osoki euskaraz pasatzea galdegiteko. giteko. Ego eskualegian ere ikasleen protesta eguna zen, Euskal Eskuntza Sistima propio bat galdeiteko, gaztea frango bazen karrikan, gazteiz eta irunian polizarekin izan dira kalapitak, dotzena bat gazte agastatuak izan dira orotarat. Frantziako pilota federazioak ere baimena eman dio Euskal Herriko pilota ligari pajaldearen izenean grauni pilota eh, xapelketa nartzeko, aste xapelketa asiko dute beste lujaldin, Mikel Lajalde eskualegiko pilota ligakoa eta patxi jauregi euskadiko federazioko presidenta posten badira, debeko hojen altxatzeaz, pilota federazioen eta kluben arteko ahemanak eta bako eskubideak argitu behar direla azpimahatuko daukute. Euskal Derbia larun batuntan errukbian, federal bi mailan ari diren Donibane Loitzune eta Endaiaren artekoa, arotxagagatik zonbait astez giberatua izan zena. Horren aipatzeko gure main inguruan izanen ditugu Doni Banero itzuneko errukbi taldeko presidentordea Periko Arrieta, tendaiako jokolaria Batit Sodier. Eta lehiaketaz gain, aktualitatea ere barnatuko dugu, aranola endaian bi trebetzailek beren kargua uzten zutela jakin baita asteuntan. Bigarren partean, Ibai Alde Elkarteak, Indianoak, espedizio berri bat prestatzen ari du elduden urterako. Proiektuaren nundik norakoak zehaztuko dizkigu Paula Sarron arraunlariak. Jokoz ostegunero haratseko zazpietarik sortzietarat zuzenean euskali ratietan, errepika ostiraletan atxaldeko lauetan. Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko eun entzunaldi behar dituena da. Uh, Astelen urdinak Astelen urdinak musika emankizuna entzun berritzere euskal irratietan igande honetan atxaldeko bostetatik goitik. Euskal Edabidek mainguru bat antolatzen dugu elkargo bakarra gaitzat harturik. Martxoaren hogeita batean, astelenez arratseko sortzietan, azparneko herri elkargotik zuzenean izango gara. Bertan, sei autetxik izanen ditugu, Alain Igiart eta Beniat Kasono gobernantza ipatzeko, Jean-Claude Igiart eta Jean-Pierre Iriart fiskalitatea ipatzeko, Aian Socajos eta Antion Kurutxarri hizkuntza politika ipatzeko gaualdia euskaraz segitu, Euskal Edabideetan zuzenean, martxoaren hogeita batean, astelenez arratzeko zortzieta. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. Prentxan, zer dira ipagain nagusiak interneten tenore untan eta urbileko prentxasariniz, mobilizazio jendetsuak eta ertzaintzaren oldarrak izan dira ikasleen greba egunean, berriaren webgunean beraz titulu nagusiaten tenore untan, ikasle abertzalek antolatua mobilizazio jendetsuak egiten ari dira errietan eta unibertsitateetan, ezkuntza sistema propio baten alde, irunian eta gazteizen berna detekzion bezala estiloak izan dira eta ertzaintza eta foru zaingoa manifestariei oldartu zaizkie gazteizen gutien sortzi laguna dituzte eta lau irunian protestara deitu dute beraz atxalderako horren salatzeko argazki zerrena bat edo sorta bat ere argitaratzen ditu berriak uh, ire ikusten alditu zinak erran bezala uh, gai hori ere bigarren gai gisatxe maiten alduzie argian uh, uh, argiak aldiz eh, bere eh, artikuluan lotzen ditu, sare sozialetan nola sigitoa izan den, azkenean nolako uh, be, Twitteren atera diren tweet guziak zerrendatzen ditu eta horiek ikusten ze, argia.eus webgunean hori uh, gai gas nagusietan beraz hau gaurko mobilizazioak nagusi eta ere uh, aipatzen aldira Uh, ara, <laughs> horiek ziren mobilizazioen uh, aipamena prentsan, lortuko dut, bai. Gora bera beren. Eta Brasil ere iberian uh, eh, eta naziorteko prentsan funtsian, lularen izendapena behin behinean balio gabetu du epaile federal batek. Gaur goizean egin dio zin beraz Luis Inazio da Silva, lulak zarako ministro karguari eta beraz horrek eh, bazterrakin arrosi ditu eta jamezala eh, balio gabetu du izanatze hori epaile federal batek. Kurdistanen aldiz eh, sistema federal bat aldarrikatu dute Siriaren menpeko Kurdistanen, Kurduen eun kurduen euntabruita mar bat ordezkarik egin dute itzarmena alhazaka gune estrategikoan, estatu batuak prestatzen ari dira, estatu islamikoaren menpeko lujaldeak askatzeko ofizialki genozidioa egitea lepuratu diote estatu islamiakari uh, hori uh, lotutako beraz artikuloa berria puntu irakor Hori nuen erran nahi lehen basoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute baionan gaur beraz ikasleen mobilizazioen kari eta hori ipar aldeko itzan aipagaian. Bestalde, argian eh, eh, ekonomia eta enpresa mundua, zestoako fundazionez abian da, castings balaiatuta eta eunta hogei langile hoi kontratatuko ditu, orduan laburbilzeko argiaren titulu hau, langile batzuek eh, galduko zituzten postuak berreskuratzea lortu dituzte, lehen enpresako langile hoiek, prentsa horreko A eman baitute publiko egiteko azkenean beste enpresaren zuzendaritzarekin dutako akordioa eunta langile hoi beraz hasiko dira bertan lanean eta lan gehiago sartu ahala gehiago ere izango liratezke kontratatuak ala ere lan baldintzen akordioa ez dutela osoki itxia dira dute eta bi aldeentzat egokia izango den hitzarmena galde egiten dute. Madrildarrok erosi donostian zuen hiperluxuzko etxea. Hau ere beste titulu bat donostia bimilata an pean eta hori argian. Ostegununtan Madrilgo klub finanziero genoban, peperen egoitza nagusitik iruriun metrotara, jarri du itzordua Angel and Volkers immobilarioak. Elburua, Espainiako aberatsai donostia luxuzko etxe bizitzak erosteko leku aproposena eta egokiena dela erakustea. Bilduma bat hemen argian. Bestalde kaseta puntu luzaide eta arnegiko ikasleak elkarrekin ikasiko dute. Ramezala hor, uh, bat izanen, eskola bat izanen baita. Eta topaketak ere antolatu dituzte bestalde bizitokin. Martxoaren emezortzitik, beraz biartik, haintzina eta hori ogeia arte. Behauzeko goitia etxaldean topaketak antolatu dituzte. Ezkuntza legedia, kolektiboa eta eguneroko tasunaren antolaketa izanen dituzte. Aipagai aux animations desberdinekin. Bestalde, elep uh, media bazken, ea jotak jakinarazten du uh, eh, martxoren oita iruan konferentzia eztabaida bat antolatzen duela, eta bukatzeko prentsaitzuli hau zudu mobilizazioa lan legearen aurka uh, manifak eta mobilizazioak izan dira gaur, benen hemen zudu aipatzen duena izan direla gatazkak eta hori manifestazioetan. Iritzia, emaiteko tenorea duzu, bainat lagorri zuritza. Balizateke egun Elisaen krija, lan lege sedia edo beste gaize hantxaipatzeko, bena gogoik bate ez dut goizuntan. Ez dakit entzun duzien ez bena atzo, Koldo behatzen nian Euskal Herriko Janhai eta edaiak barnatzen zutialaik. Onda izela, zuri bai, Bernadet. <laughs> Gosetia Bernadet, iduriz. Oh, respetu amini bat, eh, gube langile sumentako otoi. Besen bakiak, beraz, guti baizik ez nian espantatu, egian erraiteko, azkenian guke hala jaten eta edaten beitugu. Gue bizitzeko eta jateko manea, kulturai lotuik gia. Eta gue kulturan, besta hanitz badia. Eriko bestak, esteiak bat teiak maskadak, pastualak, denak bestaikin harreman bat badie eta lotua da alkola. Eta hortaz, prefosta, hein bat harro agertzen gia. Zenbakiak ez dutut goguan, benakolduen eranen abea, beste eskoldetan beno eze habo jaten eta gehienik edaten dugu. Gue ahalkian kentzeko padabat segure bikote hanitz laguntu badutu, zumait behezi dutu eba ipentsu dut. Barda iraganda epataskak, eh, izen kipia badakizia. Ez ez dakiat eta ez txetxakin beharrik, Kristof eta hienarteko harinkoek otoi. Bref, edaten ez dianak, arrunt badu okeretik zerbait. Nurek ez du halako joku harro batetan lagun baten mozkora pusatu. Edo ez espeizian guekin dalet bat hartzen. Sokatira nahiko gira, biak. Bai, bai, <laughs> ea, ea. Ea nokiraziko din. Eta hola, zer erraiten nian. Ordin, edaten ez bada, potiko bat balin bada. Ez da normala, neskatila bat balin bada, haur espantxako galtua bertan huian da. Behar da, etzeko ze arrazu hun bat, ez edateko, edo bedezian hitz bat. Uste dut seksuaren aldetik aitzinamentu eta zabaltarsun habo badugula, oai, edaian eta janhaian beno. Gutia egitzen da holakua, bena alkola, kultura eta mudan da, berzonian. Ez gu nukia hote alkola bat. Pentsatzen dut seiuski bai, eta egunosko bizian ez padut pertsonal ki eskazik senditzen, ez niz besta baten igaiteko hur edaten. Alta, istripu, adikzione eta beste arenkua andana bat ekarten ditu hunek. Peñat lagurri serios, beraz, alkolazari gaur mil esker zuri eta laster gurekin... Txetxe txiberri gurekin izanen dugu kopo geita bat aipatzeko biharain izan izanen baita Euskal Herriko Laborantza gamarak antolatzen duen hilabeteko mintzaldiaren zat kop hogeita bataren ondotik zer laster aipatuko dugu. Um, bideo berri bat, sarean dena lier taldearena eta hori donostiako lier taldeak zuzenezko kontzertu bat grabatu du, holtzak gainean bakerik ez esena gaztea sustatu grabatzeko egitasmoari esker hemen hilkutsa bat kantua. Gogorik ez duzu jada arnasteko Mamu artean bizizara dagoeneko Eta zure sustraiek milak Ilgur kolore denak dituzte ito entzuten ginuen Donostiako artistak beraz eh, hiru kantu grabatu ditu hemen bideoan ikusten alituzie topaturen webgunean edota badok puntu usaian bezala bostak eta berroita sei gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta erran bezala, COP hogeita bat aipatuko dugu, eta sustut ondokoa, COP hogeita bat gailujaren ondotik, zer klimaren aldeko borroka, zoin dira, edo borrokan, zoin dira ondoko pausuak, txetx etxe berrik biak aipatuko du hori hain izan, eta gurekin dugu, agatxalde hona. Agatxalde. Arratxaldean. Kopo, geita bat, uh, abenduko itzordu nagusia ipatu ginoen hemen ere, uh, porrota izan zela ipatu zenuten, uh, porrot bat izan da, ala pentsatzen ahaltzen azkenean gertatu da? Bueno, uh, bon, enitzak erraten dute, uh, biziki arrakatsa ukandela kopo gehita bat, uh, eta aplikatatu den akordioa goi mailakoa dela ordean hori augusia aztertuko dugu hein, hm, uh, itzaldi hortan eta uh, ikusiko dugu, dugu be zen, zen zudia bere alde honak eta bere alde txarrak eta bereziki nortuko dugu uh, akordio horrek ea klima zabatzen alduenez eta eta horrean ikusiko dugu ze nolako egoeran gira gaur egun eta ze gertatuko den uh, eh, klimaldak eh, eh, mm-hmm. eta erekilan uh, urteetan. Eta hori aipatuko dugu eta hori eta ere saetoko gira uh, ikustia uh, pixkat bai aldaketa klimatikoa eta bai aldak Hor, erran duzu beraz, bazirela, ala ere alde honak eh, eta alde txarrak, eh, kopo gehieta batetik ateratzen eh, direnak. zein dira, azpimaratuko zenituzken alde honak? Bon, be, uh, Nikola Hilo, <laughs> Hilok formula hon bat egokia, ene usez. klimatikoa. Mm -hmm. Eta hor dian, bon, eh, ahakatsa da zenta estatu guziak uh, elkar eh, ados uh, uh, egondia uh, hor, eh, beraz hortik abiatzeko, gero biharko gaia ere hori izanen da, aldaketa klimatikoari e, aurre egiteko, eh, ondoko etapak e, diren, ordean politikari aldetik, itxein behar rote da atera bidea, e, hor, uh, egan duzu, momentu diplomatiko bat ezela, adostu dutela, azkenean adose zartzen lortu dutela hobek iranik, baina nortik ez dela atera deus, orde notik, ondotik aterako dira, nundik aterako dira beraz atera bideak? Bo, eni ustez gauza interes mm, gertatu dia edo pastu dia azken bi urte horietan, ara ere, eh, eh, munduan zehar um, mugimendu eta borroka enitzi iragandia klimaren inguruan, gauza batzuk lortu, lortu edo irabazi izan dira, uh, estatu batuetan, Europan, eh, ego egietan, eh, oiek orkestuko eh, ditut, eh, itzaldi hortan, eta, eta ordean, eh, bon, gauza batzuk aldatzen dira, oinahietan, eh, bai gizarte mugimenduetan, bai E, tokiko politiko batzuen mailan e, irietan e, eskualdetan eta bar e, gero neusez alternatiba batzuk martxan e, ezartzen dia mailguzietan, bai mugiko jortasunan, bai laburantzan bai etxegintzan, bai gauzainitzetan uh, ekonomi behi behien forma batzuk uh, eh, uh, eh, ekonomiaren eh, forma behi batzuk uh, ere uh, garratzen dira uh, ekonomi kolaboratzailea partekatzea uh, eta ordean ikusten ditugu uh, maile initzetan uh, gaza batzuk entzinatzen dira bai ere, baita ere uh, konsentzia hartze mailan adibidez ikusi dugu pastu den uh, ortean uh, mobizapen handi batzuk munduan zehar uh, aita senduaren enziklika, uh, uh, juridiko batzuk, askin derezgahiak, uh, uh, erri batzuetan, eta hori den gaza batzuk mugitzen dira. mugitzen ez dien gauzen artian, badago be multinazionaen uh, jokaera, eta bereziki justuki uh, eh, ementik eh, bi haste uh, eh, paben uh, iparaletik bizki iraganen da beste nazuarteko gailur bat mundu mundu osoko petrolioko kompani handie, handienak bilduko dia paben, ordean frantzes estatuan pixkat uh, gailur bat gailu, bat mantenduko dute, uh, ikusteko nola garratu uh, eh, petrolio eta gazaren uh, eh, eksplorazioa eta eksportazioa, munduan zehar eta bereziki uh, itxasoetan, uh, uh, itxasoetan uh, ur... Uh, ordean petrolio eta eta gaza um, atatzeko ba. Mm eta, eta hau da jaten da Jusuki uh, eh, akordioen, uh, Pariseko akordioen elburu guzien eh, kontra, mhm. eta ordean uh, hau ere aipatuko dugu eta momentu enten uh, adida garatzen uh, mobizapen uh, handi handiko ga, bat uh, pixkat uh, frantzestatu osoan uh, baita ego eskualegian segurazki uh, eh, ementik bihazte izanen dia mobizapen eta ekintza handi, handi batzuk paden uh, eh, gailu hori uh, ostopatzeko edo blokatzeko. E, eta hortan ere ikusten, ikusten da gauza batzuka bada kampo mobilizazio bat, jaiten duzu, zuk uh, adibes, eh, adibide hori hartuz, baina oiek, eh, zuk, zuk ere raiten duzu, egiten dute ala ere, segitzen bai, dute, oien bidea, orduan... Uh, Jusoki mm. hori hortan ikusen dia uh, Pariseko akordioaren mugak, zenta hor uh, plantatu izan dia elburu biziki uh, goizmailakoak eta edekak, baina atalian ez dira eh, izan uh, behar ziren neogri konkretuak. Mm. Eta multinazional horiek hori Uste duzu, lekuko olako eh, mobilizazioek mundu mailan eragiten dutela? Eh, ba, izan da hor, eh, nasoarteko gailuk bat da hor mundu osoko multinazionak, Exxon, BP, Shell, Repsol eta bax eta bax eta hor eh, neusez uh, eh, afera holdi, ba eh, ikusi, ikusen dugu ezatu batuetatik, uh, Europatik uh, errakunde nitzek uh, segitzen dute hori eta e, segituko dute uh, nola pastuko den gailu hori eta gailu jortan eh, iraganen dien uh, eh, mobizapenak. Mhm. Hori apirilaren uh, bost eta zazpiartean iraganen dena, dena den hor bihar erran bezala, hain izan mondiolosen itzordua duzu ez tabaidatzeko kopo geita bata gailuraren ondotik uh, zer eta ondoko pausuak aipatzeko eta ez uh, zurekilan bihar beraz sortziak eterditan. Txe, txe, txe berri, milesker. Milesker zuri, ale, agur. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Derbia larun batuntan errukbian, federal bi mailan ari diren Donibane Loitzune eta Endaiaren artekoa, arotxarragatik zonbait astez giberatua izan zena. Horren aipatzeko gure main inguruan izanen ditugu Doni Baneroitzuneko errukbi taldeko presidentordea, Periko Arrieta, eta endaiako jokolaria Batit Sodier. Eta lehiaketaz gain, aktualitatea ere barnatuko dugu, aranola endaian bit jebetzailek beren kargu uzten zutela jakin baita asteuntan. Bigarren partean, Ibai Alde Elkarteak, Indianoak espedizio berri bat prestatzen ari du elduden urterako. Proiektuaren nundik norakoak zehaztuko dizkigu Paula Charron arraunlariak. Jokoz kanpo, ostegunero aratxeko zazkietarik zortzietarat zuzenean euskal jatietan, errepika ostiraletan atxaldeko lauetan. Eta itzetapu bukatzen da gaurko zinketa bihar gauean behatzion tatik aintzina eta larumaten atxaldeko lauetan berriz ere itzordua duzie itzetapu lagun guziek ilan txarrena oberena beste guzi hasteuntakoa entzungai izanen baita eta beti ere horretrazen notziat euskalirratiak puntu eus webgunean entzuten aldituziela behiz uh, eh, be azken hilabeteetakoak atzokoak Eta ez biharkoak biztan da, eh, kronikak, besteak beste, horiek erranik, seiak, euskal irratietan.